Արցախյան երրորդ պատերազմի ավարտից հետո վարելահողերի, պտղատու այգիների եւ գյուղատնտեսական նշանակության մշակովի հողերի մեծ մասը մնացել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ոլորտի համար սա մարտահրավեր է։ Գյուղատնտեսներին հողագործությամբ զբաղվելու այլընտրանքային տարբերակներ են առաջարկում մի շարք բարեգործական կազմակերպություններ ու հիմնադրամներ։ Դրանցից է ATP բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Green Training Center-ի աջակցության ծրագիրը, որի շրջանակում կկառուցվի շուրջ 50 ջերմատուն։ Մարտունիում 25, Ասկերանում 24 եւս մեկը Ստեփանակերտում Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի հարակից տարածքում։ Շահառուները պատերազմից առավել դժուժած ընտանիքներն են, ասում է Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Մասիս Զարգարյանը։ Որոշ համայնքներում, Հերհերում, Թաղավարթում եւ Կարմիր շուկայում աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են մեր կողմից իրականացվել է տեղում ուսումնասիրություններ, ընտրվել են կոնկրետ շահառուներ, ովքեր ունեն համապատասխան տնամերձ հողը եւ համապատասխանում են իրենց կողմից նախորդ նշված կարգավիճակին, զոհվածի, անհայտ կորածի կամ տարհանված եւ սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող ընտանիքների։ Այն քաղաքացիներին, որոնք արդեն ջերմատուն ունեն եւ ընդգրկված են համապատասխան սոցիալական խմբում, կտրամադրվեն սերմեր, բարձրաժեք ծառատեսակներ ու թփեր։ Տիպային ջերմոցները կկառուցվեն տնամերձերում տարածում 30 քառակուսի մետր տարածքով։ Ջերմոցի գից նաև կանաչ ուսուցման կենտրոնը տրամադրելու է տնկիներ բաց գրունտում մշակության համար առանց ջերմոցի եւ նախորոք իրենց կողմից քարտեզագրվել է այդ տնամերձ այգին մոտ 100-ից 200 մետր քառակուսի տարածքի վրա եւ մասնագետների կողմից տրվելու է համապատասխան խորհրդատվություն ինչ բուսակաբույսեր ցանել որոնք են տվյալ պայմանների ավելի հարմարվող Ընթունված հայտեր արդեն կան, ասում է Մասի Զարգարյանը։ Շահառուների ցանկությունները համապատասխանում են շուկայի պահանջարկին։ Հաշվի են առնված բոլոր մանրուքները բարձրաժեք գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Աճեցվելու են մշակաբույսեր եւ ծառատեսակներ, որոնց բերքը բարձրաժեք է, պահանջարկը մեծ։ Նախատեսվում է նաեւ արտադրանքի արտահանում։ Լոլիկի չերի տեսակը տարբեր գույների, կանաչեղենի այն տեսակները, որոնք բաց դաշտում դժվար են ստացվում։ Առաջարկություն կար, որ ժինգալով հացի 11 հույսերից 2 200 մետր քառակուսի տարածքի վրա ցանեն սերմը արտահանենք Հայաստան եւ միգուցե նաեւ հապալաս, հաղար, ամփուշ մոշ, մալինայի տարբեր տեսակներ, որոնք թանկարժեք են դեղի մալինա, արտահանվում առաջին փուլով Հայաստանի Հանրապետություն արդեն նախատեսված է Green Line ընկերությունը կազմակերպի այն ավելցուկի եւ այն արտադրանքի արտահանումը, որոնք այնտեղ պահանջ ունեն եւ ուսուցումը եւ իրենց կողմից ուղղորդումը հենց նման պահանջ է նախատեսում, բայց նաեւ նախատեսվում է, որ արտադրանքը պետք է բավարարի նաեւ տեղի պահանջարկը։ Ծրագիրը շարունակական կլինի, հնարավորության դեպքում կընդգրկվեն նոր շահառուներ։ Յուրաքանչյուր շրջանում կլինի գյուղատնտես մասնագետ, ով մասնագիտական խորհրդատվությամբ կաջակցի ծրագրի շահառուներին։ Սկսնակ գյուղատնտեսները 3 փուլով վերապատրաստում կանցնեն։ Իրենք ունեն փորձը, Զորախբյուրում ունեն իրենց կենտրոնը, կատարվելու է ուսուցում բոլոր 50 շահառուների, փուլ առ փուլ Հայաստանում ուսուցումը կազմակերպի Մասիս Զարգարյանի խոսքով սա կարևոր աջակցություն է հողագործությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցներին։ Ծրագիրը հերանեկարային է, կունենանք թիմ, որն անպայման կվերահսկվի։ Սա բարձրաժեք եւ էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսության զարգացման իրական հնարավորություն է։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։